Tev ir iespēja dzirdēt šo raidījumu pateicoties ziedojumiem. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsta šī raidījuma skanējumu ēterā. Tu esi brīnišķīgi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle dieva rokās. atklāja sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Labdien, dārgie radio Marija klausītāji! Esiet sveicināti raidījumā Sievietes sirds. Un šodien ar jums kopā būšu es raidījuma vadītāja Judīte un mana viešņa Vita. Labdien, radio klausītāji! Paldies, Vita, ka atrad laiku būt uh, šeit kopā ar mums un uh, paldies uh, klausītājiem par vēstulēm, par atsauksmēm. Um, par jūsu jautājumiem arī dzan, un arī ir kādi dzīves stāsti un kādas pārdomas, ko jūs rakstat. Paldies par to, un esam priecīgi saņemt katru atsauksmi, katru vēstuli kā esat aicināti arī citi rakstīt uz sievietes sirds at inbox.lv. Un tāpat vēlos pateikties arī katram ziedotājam, kurš eh, ar savu labprātīgo ziedojumu atbalsta Radio Marija, un līdz ar to arī šī raidījuma sievietes sirds skanējumu. Paldies jums par to! Nu ko, raidījums sievietes sirds, runāsim par sievietes sirdi, un jautāšu tev, Vita, uh, Ko tu vari teikt par sievietes sirdi? Nu, kā lai saka, tu tā gribi tā fiziski, kā viņi izstās, vai? <laughs> Jā, ko tu par, vai, vai vispār par sievietes sirdi, kādai tai būtu jābūt, vai <sighs> mēs, protams, parunāsim plašāk arī, kā, kā tu līdz tam es nonākus vispār aizdomājoties uh, par sievišķību, par savu sievietes sirdi. Uh, bet, eh, nu, varbūt, ka tev ir jau tagad tāds eh, kaut kāds viedoklis, ko tas vispār nozīmē, ko tev tas nozīmē? Nu, ko man tas nozīmē? Nu, droši vien, eh, pirmkārt jau mātes sirds, mm. nu, tas ir man. Un, jā, sievietes sirds, man liekas arī, nu, tā kā, uh, plašāk nekā tikai ir runa ne par manu sirdi, bet par visām sievietes <laughs> sirdīm. Un kad uh, es to tā arī uztveru, kad, uh, ja manā klātbūtnē runā par sievietēm, par, viņām, par viņu vērtībām vai nevērtībām vai kā, tad es to identificēju ar sevi. Kad tas ir arī, tā ir arī par, runa par mani, ne tikai uh, par kādu vienu konkrēto sievieti. Mm. Uh tu esi, eh, nu, teikšu klausītājiem, ka Vita ir eh, ļoti skaista sieviete. Un, eh, un, Paldies! <laughs> Jā, un ir brīnišķīga dieva meita. Un, un ir uzaudzinājusi, nu, praktiski viena, var teikt, četras brīnišķīgas bērnus. Dievu bērnus. Un dievu <laughs> bērnus, jā. jā. Dieva, dieva dāvanas. Mm. Jā. Jā nu, varbūt kaut kādu liecību no savas dzīves, ko tu, es skatos, tev ir asars acīs. <laughs> nu, ja tu tā turpinās, tad arī nerunās, vai <laughs> Jā. Kādu liecību tu gribi tieši par, par to, kā vienai audzināt, vai, vai nu? Jā. Tas nav bijis viegli tev kā sievietei. Nu, jā, Tas nav bijis viegli, bet tad, tad eh, nu, teiksim, tad, kad es eh, šķīros, tad eh, man arī laba paziņa, psihologs arī pēc izglītības teica, nu, izvērtē, vai cik, kā tev ir tagad, un kā, kā, kā tev, nu, man arī likās, es teicu, nu, jā, man būs grūti, jo es izšķīros, kad jaunākam dēlam bija 9 mēneši, un tad viņi jautāja, bet vai tev tagad ir viegli, Vai tev mm. liekas, ka tev tagad ir vieglāk? Nu, tā kā grūti bija abos gadījumos, bet, eh, teiksim, tas, kas bija izšķiroties, tas bija miers mājās. Mm. Tas, ko bērni vecākie pēc gada teica, mums ir pagājis gads, kopš mūsu mājās ir miers. Mm. Tā kā, man liekas, tam, nu, tam bija nozīme, jā, neskatoties uz to, ka, protams, uh, noteikti ģimene un laulība ir svarīga, bet, nu, ja tajā ir, laikam jāsaka, vardarbība, tad, tad, tad tā mm. tomēr, ne, nu, tad tas vairs nav prioritārs attiecības. Lai izšķirtos, bija vajadzīga drosme, spēks, kas tam bija nepieciešams? Oh. Ka... Drosme laikam, mm. jo, jo, nu jā, es biju drusku sabijusies, tāpēc, ka tie bija četri bērni. Mm. Un tāpēc, ka tajā brīdī es pat nevarēju aiziet strādāt, jo mazākajam bija deviņi mēneši. Nu, tā. Nu, bet uh, visam pāri paļaušanās uz Dievu. Mm. Ka Dievam tas viss ir iespējams, neskatoties uz to, ka man liekas, ka nu, man nav iespējams, ka es nevaru. Nevaru, nevarēšu, kad man nepietiks finanses, uh, lai bērnus uh, eh, pabarotu un viss, bet... Uh, ja tu paļaujies un tic, ka Dievam viss ir iespējams, tad, tad izrādās, ka ir. <laughs> Mm, mēs bieži dzirdam pārmetumus, jeb nu, tādu nosodījumu, ka šķiršanās ir grēks. Mm. Uh, kur tava ticība? Nu, tā tad, eh, nu, tu kā kristieti, jā, tad, mm -hmm. kāpēc tad tu nevarēji palikt eh, vardarbīgās attiecībās un skatīties, kā taviem bērniem tiek darīts pāri, eh, nu, emocionāli, jā, vai kā, un kur ir atkarība mājās, nu, tur arī, protams, vienmēr būs lielākā vai mazākā <laughs> mērā arī vardarbība, emocionāli vai, vai mm. ekonomiska, jā, vai, vai fiziska, tad, tad kāpēc tad tu nevarēji būt ticībā tajā, ka tavs vīrs var mainīties? Nu, piemēram. Nu, mēs dzirdam šādus te pārmetumus. Jā, jā, protams. Mm, Pār... Vai arī tu ar tādiem saskāries? Mm, es nezinu, vai es baigi daudz saskāros, bet jā, kaut ko noteikti es dzirdēju. Nu, es varbūt neesmu tik... Uh, fizikā jāpasaka jauka, <laughs> vai kā, es esmu diezgan asa un eh, nu, ar savu viedokli līdz ar to man laikam bieži cilvēki vienkārši neatļaujās acīs pateikt to, ko viņi gribētu, bet eh, jā, es esmu ar tādu saskārusies, bet es arī runājot ar mācītāju, viņš teica, ka nē, nav jādzīvo vardarbīgās attiecībās, ka bībelē nekur nav rakstīts, kad uh, ir jādzīvo vardarbībā, ka tas ir jāpacieš. Un tāpēc, nu, jā, es pieņēmu tādu lēmumu. Mm. Ļoti daudzi, tad mēs dzirdam tieši, nu, vīrieši, kā mēģina iestāstīt sievietēm, ja, te skaitā arī, diemžēl, daudz mācītāji mm. saka, uh, sievas esiet paklausīgas saviem vīriem vai savam vīram. Mm. Jā, bet tad, ja vīra galva ir Kristus galva. Jā, bet uh, ja vīram... to tu zini, bet citi to nesaka, neturpina. Jā. Nu jā, jo izlasi jau tikai to vienu teikumu. Mm -hmm. Tajā, tur, kur ir rakstīts vīri, esiet paklausīgs, <laughs> fuj, sievas esiet paklausīgs, bet tur ir arī tālāk rakstīts, mm -hmm. uh, ka vīri mīlēt savus sievas kā sevi paši un uh, labs tālāk neatcerēšos <laughs> visu no galvas. Mm -hmm. Bet, nu, principā, Jā, princips. un, uh, nu, Nu, man liekas, te būs tā sievietes sirds un tā sirds gudrība, ka tu tomēr arī vērtē mm. to vīrieša uh, prātu, vadību, vai viņa prāts atbilst uh, Dieva vadībai, vai, viņa, vai tas, ko viņš, uh, vai tas, kā viņš vada savu ģimeni, nu, tā kā ir uh, Dieva vadībā, nu, vai tas ir pareizi, vai tie, nu, uh, Jā, jo man liekas, nu, pilnīgi akli visu paklausīt, nu, tad jau, es nezinu, nu, mēs jau neesam, ne, nemāk pateikt. Nu, mums ir loģiskā domāšana dot sievietai arī, nu. <laughs> Jā, mūsu Dievs ir darījis brīvs un mums nav jādzīvo verdzīgās attiecībās. Mm. Viens ir paklausība, bet pavisam kas cits ir kļūt par vergu. Nu. Ļaut, lai tev dara pāri. Bet kur tad uh, Jēzus taču ir teicis, ja tev sit pa vienu vajag, pagriez otru vajag? Mm, bet nav rakstīts, ko darīt, ja, pa, ja sit pa otru. Un kā sit, jā? jā. Vai tev, nu tad varbūt, ka nosit, jā? Mm. Mm -hmm. Kad, nu, šīs lietas tiek pārprastas tālāk. Nu, jo, man liekas, cilvēki jau vienkārši izņem no konteksta vienu teikumu un pēc tā mm. vadās, bet jālas jau ir pirms un pēc. Mm vēl viss, kas tur ir rakstīts, mm -hmm. ne tikai tas viens. Mm -hmm. Un eh, šeit mēs runājam par eh, savas vērtības apzināšanos, kas es esmu. Mm. Un ja es esmu eh, ver, verdzīga, nu, mm, verdzīgā domāšanā, ka man ir, nu kā tu sāki, akli jāpaklausa – tad es nodarīšu daudz ļaunuma, faktiski nepieņemot tādu stingru lēmumu, ko darīt. Jo tad sieviete pakļauj sevi, viņa ļauj varmākam turpināt mm. šādi izturēties, nu tā kā bez robežām. Un, protams, arī, ja ir bērni, tas cik bērnus ietekmē. Un tas, ko tu teici, ka bērni pat cim redzot, viņi tik ļoti krasi šais, šīs izmaiņas izjūta, viņi saka, mm. ir jau gads, kā mēs dzīvojam mierā. Jā. Es arī domāju par to, e, kādas, kāds piemērs būs un e, kā mani dēli e, nu, uzskatīs, kā, kā vīrietis drīkst izturēties, kā, mhm. kā viņi skatīsies, kā drīkst izturēties pret sievieti un kādas ir attiecības. Un, mm. Man likās, tad labāk es esmu viena, viņa redzēs tikai to vienu māmu, bet nevis to, kad uh, sieviete var pazemot, kad, uh, mm. nu jā, sievietei var, eh, nezinu, noteikt, ko viņa darīs, nedarīs, un, un, un, un nu, jā. Un tā skaitā arī paz, nu, pazemojuši izturēties pret bērniem. Mm. Un savukārt meitas, viņas atkal paņem šo modeli, nu, kā jā. vīrietis, kā drīkst izturēties jā. pret sievieti. Tieši jā. tā. Jā, es eh, nu, arī esmu piedzīvojusi vardarbību eh, savā laulībā un, eh, un tieši domāju par dēliem. Nu, kā, kādi izaugs mani dēli, ja viņi redz šādu piemēru? Un es mm. lūdzu, Dievs, ko es varu darīt tajā? Mm. Un tad tas, ko es varēju darīt, runāt ar dēliem, mm. runāt par to, kā es kā sieviete jūtos, un ka tā, ne, ka jums ir piemērs, kā nekad nedrīkst darīt. Mm. Man kaut kādā brīdī, es vairs neatceros, man liekas, vecākais dēls kaut ko teica par, uh, nu, tad, tad kāpēc vispār tāds tēvs vajadzīgs vai kaut kā tam līdzīgi, un uh, es toreiz arī teicu, ka tas ir, uh, tas, ko tu vari mācīties no savu tēvu, ir kā nevajag darīt. Tā kā, jā. Jā. Uh, kā tu jūties kā sieviete visā tajā? Jo viens ir uh, māte. <laughs> Sievietes mātes sirds. Jā. jā. Bet kā, nu, mm, varbūt tev jautāšu tā padomā, vai tu šķīries sevis vai bērnu dēļ, ja tā var nodalīt vispār? domādama par sevi vai domādama par bērniem? Nu, tajā brīdī, man liekas, vairāk par bērniem domādam, jā. Mm -hmm. Bet uh, arī tā kā par sevi, jā, jo es biju nogurus no tā, es, mm -hmm. nu, man bija apnicis, kad uh, man ir jāmeklē naktsmājas ar četriem bērniem, kur palikt, ka man ir jārēķinās ar to, eh, ka es nekad nezināju, kā, kā, kā beigsies diena, teiksim, kād, mm -hmm. kāds būs vakars. Un, uh, mm -hmm. Un, jā. Un kur, kurā mājā? Jā? Un kurā mājā, jā. <laughs> Tā kā, tas nebija noteikti vienkārši, jo nu, mēs bijām pieci, kam vajadzēja kur palikt. Tas nebija tā, ka tur varbūt kādam ir viena brīva gultiņa. Tāpēc, jā. Tad, kā tu jūties kā sieviete, vai tu vispār atļāvies būt kā sieviete, ja tu visu laiku biji šajās rūpēs par bērniem, nedomādam tik daudz par sevi, o, bet šīs ikdienas rūpes. Man liekas, ka jā, kad ļoti maz. Nu, mm. tad kāds brīdis, man liekas, bija tāds, kad jā, ka es ļoti maz par to domāju, kad mm. es, man likās, kad es arī nevaru, nedrīkstu tā kā atļauties. Nu, tas vairāk gan finansiāli, ka es nedrīkstu atļauties sev kādas tur, nu, nezinu, nagus acis vēl kaut ko, mm. <laughs> jo, jo vienkārši nu, tās naudas ir tik, cik ir un uh, Un prioritāte, protams, bija, lai viņi būtu pēduši un lai viss pietikt. Un, uh, mm -hmm. Man liekas, nu, vienkārši par to vispār pat nedomāju īsti. <laughs> Jā, nē, nu, acis nagi, tas ir, nu, tās ir tādas jau piemetamās daļas, jā, kas, nu, tādas to ār, par to mm. āršķīgo skaistumu, ja mēs runājam, bet uh, tavā sirdī, kas notika, vai tu uh, atļāvies būt sievieti? Nu, zin, nu, kā... tu par to nedomāji, bet ja tu tā kā ar atpakaļ skatu paskaties to. Man jau liekas, ka baigi nē, bet uh, varbūt tajos brīžos, kad, uh, nu, kad, uh, kad dēliem mācīja kā mm. ļāvu, lai viņi var nes gan to somu, gan atver tās durvis, gan uh, vēl kaut ko, mm. jo atceros, kad... Uh, kaut kad puikām arī teicu, man liekas, jaunākajam vecākam dēlam, laikam es vēl pat nebiju tik tālu aizdomājusies, <laughs> tā kā, nu, ka es viņam teicu, ka tu uz mammu vari izmēģināt mm. visu ko, jo, nu, mamma vienalga pieņems un piedos, saka, lai, lai nebūtu tā, ka tev tās pirmās ne, ne, uh, tādas <laughs> lielas kļūdas ir pret meiteni, nu, kad, mm ka tu vari izmēģināt gan tos ziedus pasniegt, gan tās durvis atvērt. Un, gan roku pasniegt. Jā, nu tā, tā kaut kā, jā. Mm -hmm. Man liekas, tas bija vairāk tāds, jā, kad dēli jau bija paaugšies, ka tad, tad es varbūt vairāk kaut kā atļāvos tā kā būt sievieti, jā, lai viņi, <laughs> tā kā, lai, lai viņi var mācīties. <laughs> jā. jā. Vienlaicīgi tu pati sajūties. Tad, tad, nu, jā. Uh, tu noteikti zināji, kā nevajag un kā tu negribētu, lai tavi dēli jā. izturās, jā, kā pret tevi ir izturējušies, jā. Jā. Kā, jā, lai viņi cienītu sievieti, cienītu meitenes, jā. Mm. Nu jā, domājot par to, ko es kādreiz uh, pateicu savai vīrmātei, varbūt arī gan jau, ka nu nepārāk jauki, uh, tad arī man likās tā, ka, nu, es gribētu, lai man tā nebūtu, lai man neatnāktu kāda meitene un nepateiktu, nu, ko tu teisi izaudzinājusi, kas šits vispār ir. Mm. nu, tā. Jā. Um, kad tu sāki varbūt tādu vaļu dot vai atļāvies uh, vai aizdomājies par sievišķību, par savu sievišķību? Nu, laikam... Nu, es domāju, tā kā, yeah. ka es esmu sieviete ja? Nevis tā tad, nu es esmu sieviete māte, eh, šeit es kā, aizdomājos par kādām lietām, lai bērniem, lai dēliem pamācītu, ja? nu, kaut kādas mēģinājums, kaut kā virzīt tajā, mm. lai, lai cieņpilnu attieksmi bērnos ieaudzinātu dēlos šajā gadījumā pret sievieti, bet uh, kur es pati esmu kā sieviete. No kura brīža? Ja nu, kāda, nu, kāda notikuma tavā dzīvē? Nu, man jau vairāk liekas eh, tā padomā, ka no tad, tad kad eh, nu jā, tad, kad es aizgāju uz eh, krīzes grūtniecības centru uz tiem kursiem, mm. aicināt rūpēties un nu jā, ceļojums jā, tur uz tiem Aicināt kursiem. Aicināt rūpēties un ceļojums, tad pirms eh, jā. aborta un pēc jā. bērna zaudējuma jā. konsultēšanas kurs. Jā, jā. jā. Tad, kad, tad, kad ļoti, ļoti uh, daudz un detalizēti mēs runājām par to, kas ir sieviete, kas ir sieviete, kāda sievietes sirds, par sajūtām, par visu, tad, tad mhm. jā. Un par to, kad... Uh, Nu jā, un ka tīri vizuāli arī to, nu tad var eh, tomēr, tas, tas arī ir būtiski, vai tu visu laiku staigā tekraklā un džinsos, vai tev tomēr ir klētiņi kaut vai viņi ir, eh, nu ne tā dārgākā, bet nu vienalga. Bet tā ir klētiņa. Jā, jā. <laughs> un es eh, atceros, ka man viens no dēliem, nu kā desmit gadi viņam bija, uh, un es uh, uzvilku tādas, nu, kaprību, tādas trīs ceturdaļu bikses un, uh, un taisījos ar velosipēdu braukt uz darbu. Un, un es nezinu, nu, neko nedomādam, es saku, nu, kā es izskatos, un viņš tādu kritisku skatu paskatījās uz mani un teica, taču uzvelc svārku. <laughs> Es saku, bet es braukšu ar, ar riteni. Nu jā, uzvelk svārkus. Un es sākumā domāju, ka viņš jūko un es jautāju, tu, tu mm. tā mhm. tagad nopietni runā? Nu jā, tev nepiestāv uh, bikses. Un tad, tad, uh, kā bērns jau ir jau, nu, pieradis, uh, ka mm. mamma ir uh, kleitā, svārkos, un, un viņš arī bija tāds tāds zīmējums zīmējis, nu, kā māma vairākās dzīves epizodēs. Uh, un, eh, un māma dārzā, tur viņš man bija uzzīmējis biksēs, bet visās citās epizodēs <laughs> bija kleit vai svārki, jā. Mm. Tu, kad tā stāst, es atceros, kad uh, es pat īsti nezinu, vai, vai tas bija vienkārši vakariņas pie manis, vai man bija varbūt tur vārdien, es neatceros tik smalku, bet es atceros, ka brauc bērni mani pie manis visi, uh, brauc dēls ar savu sievu, Un <laughs> uh, viņi ienāk pa durvīm, un, un tā sieva pagriežās un saka manam dēlam, es taču tev teicu, ka tavu mammu būs sapucējusies, ka viņai būs kleita, tu man saki, nē, parasts vakariņas, nevajag pucēties. <laughs> <laughs> Bet man likās, es biju, nu arī, jā, tiešām vienkārši parasti kleitiņu uzvilkus, nu, kā jau, kā jau ikdienā. Nu jā, un tie, kas uh, ikdienā valkā eh, bikses, nu, sievietes, tad, uh, tad uh, ieraug sievieti kleitā, tad tā ir sapucē. <laughs> jā, nu jā, varbūt arī tā, jā. Mm -hmm. Mm -hmm. Bet, nu, tas fakts, kad ierauga un kad, uh, jā, saprot, kad, nu, tad, tad, kad, kad var arī sapucēties, <laughs> jā. Un kad ir jāpaceļas Jā. sievietei? Mm. Jautājums. Tā. Kad? Mm -hmm. Es teiktu, ka katru dienu. Mm -hmm. uh, bet man nostrādā slinkums. <laughs> Nē, nu, kleitas svārkus es tiešām cenšos vilku, teikšu, bieži. Uh, bikses laikam vairāk velku tad, kad... Uh, nu, kad man liekas, ka man būs augsti, vai arī, kad es zinu, ka, nu, kaut kas tomēr būs jādara tāds, kad, nu, Nu, praktiski. Kā tu zini, jā, mums te kaut kāds kastis jānes vai vēl kaut kas darbā, nu tad, uh, jo tad reizēm tomēr ir neērti ar tām kurpēm un svārkiem, bet, uh, teiksim, par krāsošanos un pārējo, <laughs> man jāsaka, ka man kāda draudzene teica, man miegs ir svarīgs. <laughs> ja man no rīta ļoti nāk miegs, tad es izvēlos pagulēt to pusstundu, nevis piecelties ātrāk, lai var acis uzkrāsot. Mm -hmm. <laughs> Bet, bet man, man reizēm ir tā sajūta, un tā ir man, es nezinu, ko no malas kāds domā, kad, eh, ka man Dievs ir iedevis pietiekami eh, gan uzacis, gan skrops, ka es varu atļauties viņus arī neuzkrāsot. Jā, šis tad dabīgais skaistums, kas ir. Eh, mēs runājam par tādām āršķirīgām lietām, Eh, apģērbs, eh, make-ups, nu, rotas, protams, jā, mēs mm. pat, jo mēs jau varam, eh, nu, varam vilkt bikses garās vai pusgarās vienalga, tā var nebūt, mūsu apģērbs var nebūt klēķais, svārki, bet tāpat mēs izskatīsimies sievišķī, no kurienes tas nāk? No sirds, <laughs> no tās sievietes sirds. No tās sievietes jā. sirds, jā. Mhm. Tā ir, jo, jā, ir tad, kad tu redzēji sievieti, kurā, nu, tā stulbi teikt, bet man tā ir bijis, ka es no, eh, domāju, rekāds, um, ehm, mm, kā lai pasaka, ne, ne, nevis, nevis neglīts, bet, nu, nu rekāds nekāds vīrietis, teikšu tā. Mm -hmm un tad pagriežās un saprot, tā ir sieviete. Mm -hmm. Nu jā, un, un tur ne, nenāk tā sievišķība un... Uh, nu, tas, ko es tagad redzu, nu, jā, tas arī ir, nu, kādreiz es laikam to tā neredzēju, nu, droši vien tas ir, ko Dievs arī ir pavērs to skatu un uh, ar visām, gan dzīves pieredzi, gan visko. Nu, jā, ka tieši tas, ko tu saki, ka to redz, redz eh, nevis apģērba dēļ, jā, bet to redz un sajūt, eh, ka tas nāk no iekš, ka tas sievišķīgums un tas, tas nāk no sirds, jā. Eh, es esmu runājis ļoti daudz sievietēm, kas ir ārkārtīgi skaistas, nu, vizuāli un māk sevi ārēji pasniegt un manieres un, un gaita un roku kustības. Un viņa saka, es nezinu, kas es esmu kā sieviete. Mm. Tātad šī te vēlme nu, uz āru parādīt, bet sirds ir salausta. Un tas ir, kā tu saki, ka tas nāk no sirds, mm. bet no kurienes tas ir sirdī? Nu, es domāju, ka Dievs to mums ir ielicis no dzimšanas. Mm -hmm. Tikai, kā tu saki, kāds mums to uh, Mm, nu, labi, es teikšu, glīti salauž, ja? <laughs> vai tie ir vecāki, kas, eh, nu, tur pieliek savu roku, es pieļauju tīri nezināšanas dēļ, vai tāpēc, ka arī vecākiem bija šī salauztā sirds, vai uh, arī, nu, tiksim, sievietēm tad tie paši vīrieši, vai, uh, nu, nu, ir mums tie dažādie teicieni, un man liekas, savu daļu taisnības ir tajā, kad, kad, kad saka, visas sievietes lido. Tikai uz kā viņas lido būs atkarīgs no vīrieša, ja? vai uz slotas, vai... <laughs> jā, bet, <laughs> vai, nu? Nu jā, mūsu dzīvē var arī nebūt vīrietis, jā, bet tad, tad tas, kas mūsu mūs sirdī raisās, jā, kad ir taču nu, maza meitene. Viņa sapņo, un lielākā daļa meiteņu ir princeses. Kur paliek šis princeses status? Es domāju, ka mūsu sabiedrībā viņu piebeidz. Sākot jau ar skolām, varbūt arī bērndārzos. Nu, jo, teiksim, es ļoti atceros, ka man Rīgas bērndārzā jaunāko dēlu sabojāja. Nu, tiešām, vārdi tiešām nozīmē, ka, nu, kā viņš izmainījās, kāds viņš bija un kāds viņš palika bērndārzā tajā visā. Un, nu jā, es domāju, ka mums to piebeidz sabiedrībā. Mhm. Neizturoties pret meitenēm, sievietēm kā princesēm. Es braucu šorīt uz darbu un stāvēja meitenīte turējās transportā pie durvīm pie tā, nu, stieņa un nāca jauns puisis, nu, nezinu, 18 varbūt, varbūt nē, nu grūti pateikt, bet nu tāds. Un viņš vienkārši tā vietā, lai, lai palūgt vai ko, viņš vienkārši viņu pagrūda nost, jo viņš gribēja izkāpt pieturā. Man, man reāli gribējās viņu paraut aiz rokas atpakaļ un pateikt atvainojies. Bet, nu, vienkārši durvis jau aizvērās, nu, tur man tad mm. nenormāli ātri <laughs> vajadzēja reaģēt, lai to izdarītu. Likās, ka, ka, kāpēc tu nevar pateikt? Un, un tā meitnīte vienkārši, nu, jā, viņu pagrūd, viņa atkal pieturējās, un es domāju, un te viņi jau pirmā pieredze, kā pret viņu izturās. Kā pret viņu izturās vīrietis? Nu, tieši šai, šajā gadījumā vīrietis, jā, jā jo, jo neviens jau neko, nu, bet es saku, nu, tur vajadzēja tad ļoti ātri <laughs> reaģēt, lai, lai kaut ko izdarītu, jo, ja tas būtu uz ielas pieturā, es noteikti būtu viņam piegājusi klāt, bet eh, šeit bija, nu, durvis aizvērās un mēs aizbraucām, jā, <laughs> mhm. tā kā, un tad es domāju, te arī... Jā Nu, un, ja, un ja viņa mājā nepastāstīs, un ja viņai neviens nepateiks, tu esi princese un pret tevi nedrīkstēji tā izturēties, es pieļauju viņā pieļēms, un viņa ļaus vēl kādam tā pret sevi izturēties. Nu. Ar mani tā drīkst. Jā. Mhm. Jā, tad, tad mēs varam neredzēt šos pozitīvos piemērus, bet ja ir kāds, kas par to runā, jā, ja? tas var nebūt ģimenē, tas var būt kaut kur, nu, tā kā tu vienkārši sabiedrībā. Mm. Kāds pienāk klāt meitenītei un saka, viņam nebija taisnība. Viņš mm. nedrīkstēja tā pret tevi izturēties. Mm. Jā. Mm. Es uh, atceros, tad runājot par meitenī tādu epizodi, uh, tad, tad uh, nu, šis ir par to, um, kāda vara ir autoritātēm. Mm Tad, tad mūsu vecāki, pedagogi, mūsu mm. nu, kādi darba devēji, ja, vadītāji jau tālāk, mm. tālākā vecumā, ja. bet bērnībā tad, nu jā, vecāki, bērnu dārzā, kāds aukles vai, vai skolā, ja. Un tad, tad arī faktiski ārsts, pie kura mēs ejam, jo mēs esam gatavi viņam uzticēties, eh, viņš ir mūsu autoritāte, frizieris un, nu, vienalga kāda pakalpojuma mm. sniedzēji. Un uh, bija tāda situācija, ka eh, man dēla klasīte, laikam pirmā tā bija, un viņa devās uh, skolas ekskursijā uz tērveti. Un tur ir tēt, tāds, nu, tā kā tur ir ragana, un viņa tagad uh, zīlēs. Un es, nu, kā Dieva bērns savam dēlam pateicu, nu, tu neies, tev, tev nevajag, lai tev zīlē, jā, tev ir. Bet tie bērni sastājas rindā, un es skatos, kas tur notiek. Un tur ir, tie bērni ņem tādu, nu, no ķeseles, tā raganā ir ķesele kaut kāda, un tur ir dažādi priekšmeti. Uh, Un, eh, tā ir mūzikas klase. Bērni ir eh, iestājušies mūzikas skolā, viņi ir, nu, saprot, viņi spēlēs kādu mūzikas instrumentu, viņi dziedās vai ko. Un tā konkrētā meitenīte, viņa izvelk ķēmi no tās ķeseles. Un tā ragana saka, tu būsi friziere. Un tas bērns bija burtiski satriekts, viņa nogāja malā. Nē, viņa pirmais, viņa, friziere? Es domāju, ka es būšu ciedātāja. Un es to meitenīti paņēmu aiz rokas un es saku, tu būsi ciedātāja, bet tev ir ārkārtīgi skaisti mati. Mm. Un tu mācēsi arī ļoti skaisti sakopt savus matus un arī citiem veidot frizūras. Tas bija nu, tas, kā es varēju to uh, pārvērst. Pagriezt par labu. <laughs> Jā. <laughs> Jā. Un, mm. uh, bet tas var iznīcināt. Jā. Šāda tāda, nu, nu nepārdomāta tāda blēņošanās mm -hmm. var iznīcināt bērnu, var iznīcināt bērnu sapņus. Mm -hmm. Tā, nu, tā, tā tas notiek, jā. jā. Un, jo viņi iet kā pie autoritātes. Un tagad mm. tev mhm. kāds pieaugušais pasaka, tu būsi mm. frizieris. Es arī biju bērnībā sasapņojos, sasapņojusies, ka es gribu vingrot, ka es gribu būt mākslas vingrotāja, bet uh, man to jā, ļoti ātri pateica, ka nesapņoja. Mm -hmm. Tādas muļķības nav ko sapņot, tas nav priekš tevis. Mm -hmm. No kurienes tad bērnam ir šie sapņi? Bērnam ir viņa, atkal no dieva ielikts mm. jau mhm. ir. Un viņam to iznīcina, nolaupa. Pieaugušie mm. cilvēki uh, kuriem nav laika, kuri ir noguruši, kuri, nav, kur dzīvo pēc kaut kāda stereotipa, standarta. Zinu, mēs visi, mēs visi dzimtā bijām frizieri, tad tev jābūt frizieram. Mm -hmm. Mēs bijām pavāri, tev jābūt pavāram. Mēs esam ārstu dinastija, un tev ir jākļūst par ārstu. Nevienam Diemžēl. neinteresē, kas tev patīk un tu esi mākslas, vingri, mākslas vingrotāji, jūs dzīvojat laukos, nu, ko te viņi te sasapņojusies? Kāda mākslas vingrotāja? Tev Mērā. jāiet zemē art, jā. Apmēram. Mm. Jā. Um, viena pati audzināja četrus bērnus. Vai tev bija stiprās sievietes status? Gan jau. <laughs> Gan jau, jo, kad pie mana vecākā dēla bija sabraukuši puiši ciemos, un uh, es neatceros vairs, kas tur bija kaut kas darāms. Es jau parasti arī bērns visur, kur iesaistīju, tā kā, nu, arī mājas darbos, tad uh, es zinu, ka kāds teica, ka tur kaut ko nevar izdarīt, un mans dēls teica manai mammai, nesakiet, ka nevar izdarīt. <laughs> Tas nestrādā. Mm -hmm. nu jā, tā kā, nu, bija jādara daudz kas bija jādara. Nu, nezinu, es redzu arī, protams, sievietes, kas arī dzīvo vienas, un viņas, nu, viņas tā kā māk, vienalga pameklēt to palīdzību, atrast, sagaidīt. Man laikam bija pacietības par maz <laughs> arī, un man arī bija tāda, nu, nepārāk laba pieredze, kad es arī kādreiz pamēģināju kādam paprasīt, tā kā, nu, vīriešu kārtas pārstāvjiem kādas lietas izdarīt, un... Uh, jā, es izvēlējos izdarīt pati. <laughs> tad, tad te nav runa par to, ka mēs nevaram, ka mēs nemākam. Jā. Jautājums ir, vai vajag. Vai es pareizi saprotu, ka sievišķīga sieviete būtu pacietīga, <laughs> lēnprātīga. Jā, mhm. pagaidīt, mm. sameklēt. Mm. Bet, nu, zin kā, uh, Eh, sēdēt un gaidīt, ka kāds man ieskrūvēs spudzīt vai salabos korķis, nu arī, nu, varētu būt diezgan ilgi jāsēž tumsā. Nē, jau tums mēs palūdzam. Nu, ja nu, jā, bet ja nav, nav kam, nu, tā kā, ja tev saka pēc divām dienām. <laughs> jā, nu, tad mēs ieskrūvēsim, jā. Bet eh, pie kāds noved, ka tu pati visu dari? kaut kādā brīdī, kad tu at, nu, tā kā atskārti, ka es... Pie tā, ka dēls saka, mamma, tu te neesi priekšniec mājās, beidz komandēt. <laughs> nu, jā, nezinu, nu, nu, jā, ka tu, nu, kad ir... Uh, Tā kā tu teici pirms raidījuma, vismaz <laughs> jāsit pa pirkstiem, jo, ja tev blakus ir kāds vīrietis, tad ļauj viņam darīt, ja nosērīs. Mm -hmm. Šorīt tam bija ļoti labs piemērs, ja? Tu jau arī redzēji, kur mums atbrauca uh, puisis pakaļ uh, krēsliem, diezgan pasmagiem krēsliem, un viņam arī mašīnā meitene sēdēja, bet... Uh, Viņš visu nesa un darīja viens pats, un es jau, nu, tā kā piedāvāju to garo krēslu galā paņemt, viņš teica, nē, nē, es, iz, es varu, es izdarīšu. Un pat tukšās kastes viņš man neatļāva nolikt atpakaļ vietā, viņš visu izdarīja pats, un tas, man liekas, tāds baigais, nu, ka, kad, nu, ka vīrietis dara, un ka viņš pat nepieļauj, ka sieviete nāks palīgā. Jā, bet, nu, jāsaka, tas, ko es esmu ļoti novērojusi, diemžēl šis ir krievtautības vīriešiem ļoti izteikti. Mm lai ko mēs par to nedomātu. Un, strādājot uz, uz taksi, kurus piecus gadus nostrādāju, <laughs> es to ļoti redzēju arī, jā. Diemžēl ļoti, es nezinu, kur, ir, kur tā ir tā mūsu problēma, ka, kas pie tā ir vainīgs, uh, bet latviešu puiši nav tik galanti, tik uh, vīrišķīgi. Nu, vai viņi neredz tās sievietes kā princeses, nezinu. Uh, Krievu puiši uh, Es jau esmu šo stāstījusi daudziem, kad eh, pat piedzēries krievu puisis, atver visas durvis un sasēdina visas sievietes mašīnā, kas, nu, tur meitenes ar viņu ir, un tad iekāp pats. Mm. Bet, nu, jā, diemžēl pie latviešiem es to esmu baigi <laughs> neesmu novērojusi. Varbūt, ka latviešu sieviete neļauj. Varbūt, nezinu. Nu, grūti pateikt man šobrīd, bet, nu, tas ir tā, jā, nu, šoreiz par to, nu, uh, nu, nevis tautība, bet kā, kā bija jāsaka, pazud vārds. Nu. Identitātes tieši, nē, nē. latvisko identitāti. Nu, par to pašu, par, par mm. nu, ka mēs esam dažādi, nu, piemēram, kā, kā spāņu un latvieši, jā, nu. Temperaments, jā. Vai? Temperamentu, mm. jā, vai mm. par, par nu, mm. Nu, nu es domāju, mēs jau paši esam gan jau, ka mēs paši tur esam vainīgi, paši kā, kā cilvēki, gan sievietes, gan nu, kā tauta, ka mums kaut kas tajā ir aizgājis. Mm. Ne tai virzienā. Bet tā tad uh, Dievs saka, izdibina savu sirdi. Un uh, es gribu teikt, izdibina savu sievietes sirdi, ko Dievs tev ir ielicis. Kas ir, pēc mēs par šo runājam, kas tad ir sievietes sirds un kāda tad ir sievišķīga sieviete, ja? Un, un ja mēs runājam par princesi, tad, uh, nu, mēs to nu, kā tādu nosodījumu, kā tādas lamas vai kā tādu izsmiešanu, ja, mēs dzirdam bieži, ah, mm, princese atradusies. Mm. Un tad, kad man šādi pateica, nu, jau, kad es jau apzinājos savu sievišķību, mm. nu tā, ar visu, kas es esmu, tad es teicu, jā, es esmu princese, mm -hmm. jo mans dievs, mans radītājs ir ķēniņu ķēniņš, un es esmu viņa meita. Un man agrāk es būtu attaisnojusies, nu tā kā, nu, tur kaut ko pateikusi, bet šo es apstiprinu, jā, es mm. esmu. Un tad tas cilvēks, viņš neatļaujas vairs par to ņirgāties, tāpēc, ka es zinu, kas es esmu. Mm. Un uz mani šī izņirkšana nestrādā vairs. Es arī tagad tā saku, jā. Mm -hmm. Bet uh, es domāju, tāpēc, ka mums kaut kā asociējās princese ar to negatīvo, kad, uh, nu, kur no tām tautas pasakām, ja, kur bija, kur mhm. princeses bija kaprīzes, nejaukas, ja, tur uh, princese uz zīriņa, ja, un vēl tur kaut kas. Bet, Izlutināta. Jā, mhm. bet īstenībā ir taču tik ļoti daudz arī filmas un viss, kur princeses ir ļoti gudras. Ļoti gudras un ļoti gudri un sievišķīgi rīkojas. Eh, princese nozīmē milzīga atbildība. Jā, ne? arī. Jā. Uh, tas nozīmē rūpes, tas nozīmē labdarība, jā, arī rūpes par citiem. Un uh, tas arī, kā tad mēs atspoguļojam savu radītāju. Princese iet viņa pārstāv uh, savu karaļnamu. Viņa prezentē visu mm. karaļnamu, ja? pēc eh, viņas rīcības spriedīs par visu karaļnamu. Tad mēs kā dieva meitas, kas esam ķēniņa meitas, tad kā mēs prezentēsim mūsu radītāju, mūsu mm, valdnieku, nu, jā. <laughs> debes un zemes radītāju un to, ka, kā mēs eh, pasniegsim šo unikalitāti kādu viņš mūs ir radījis, kādu viņš mūs ir veidojis, ko ar visu to mūsu arī negatīvo pieredzi. <laughs> Jā. Uh, princese, tas pirmkārt nozīmē milzīgu atbildību. Viņai ir jābūt gudrai. Svētais gars, rokodešs, viņš ir, tas ir sieviešu dzimts vārds. <laughs> Tātad arī uh, sievietes prototips. Uh, svētais gars ir neprognozējams. <laughs> Sievišķīgas sievietes viena no pazīmēm ir nebūt paredzamai un nebūt prognozējumai. Nu, tas nezu, nenozīmē, ka, ka viņai nu, nav atbildība nekāda, ka viņa dara, ko grib. Ja mēs tikko mm. nu, runājam par to, ka viņi ir atbildīgi, bet viņi drīkst pārdomāt. Nav uh, ierāmējama. Un tas, ko Eh, kāpēc nospiež šo sievišķību, tāpēc, ka vajag padarīt kā visi. Mēs jau nu, līdz šim par to runājām, mm. ja, ka padarīt pēc viena standarta. Bet visas meitenes nesapņo par vienu un to pašu, kad viņas ir mazas. Nu, man liekas, tieši tāpat kā visi vīrieši. Nu. Viņam arī nav viens sapnis, vien, viens, nu. Mm. Mm. Jā, un uh, es eh, tad nu, nesen mēs ar mazmeitu aizējām uz kafēnīcu, un uh, mazmeita, viņai ir četri gadi, un viņa saka, man lūdzu kokteili, lai uh, glāzītē ir iespraustas, uh, iesprausta apelsīnu šķēlīti un ar zelta salmiņu. Viņa konkrēti zina, ko viņa grib. Un bija? Viņai zelta atnes, salmiņš. atnesa ar zelta salmiņu. <laughs> Visiem Brīnišķi. citiem bija sudrabots salmiņš, mm -hmm. nu, mhm. tāds metāla krās, bet Jā. viņai bija zelta salmiņš. Nu, Tad ļoti labi. <laughs> <laughs> priekš viņas sameklēja zelta salmiņu. Un viņa ar tādu pārliecību, ka te vispār, nu, nevarētu nebūt tāds, ja? Un viņa zina, kas viņa ir, mm. jā. Nu, Vai, piemēram, ir e, ģimenē ir divas, divas mašīnas, viens ir e, melns Volvo un ir e, sarkans BMW. Olisīte, parādi, kura ir tava mašīna? Un pie kuras viņa piegāja? Viņa piegāja pie sarkanās, uzlika mm. roku, elkoni, pārlika kāju pār kāju. Tas nekas, ka mute melna un kājas netīras, bet tas ir iekšēji. Mm. Viņa zina, kas viņa ir un kas viņai patīk tā ir viņas mašīna. <laughs> Jā. Jā, galvenais to nepiebeigt bērnībā. Mm. Tu, Un arī vēlāk. Tu arī daudz uh, tiecies ar sievietēm, uh, uh, Un tu arī runā ar viņām par sievišķību. Kas ir tās lietas, ko tu viņām saki? Mm, nu, pirmkārt, to, ka viņas ir dievu meitas. Mm ka viņas ir Dieva meitas un ka Dievs... Neatkarīgi no eh, tā, vai tic Dievam? Jā, vai? un ka Dievs viņ, viņas ir radījis mm -hmm. un eh, pēc savu ģīmi un līdzības, mm -hmm. un ka Dievs nekļūdās, un ka viņas ir viņa skaistās, mīļotās meitas. Mm -hmm. Bet tad, ja kāds to domā savādāk. Mm -hmm. Un kad, nu, tas, ko es parasti saku, pirmkārt, tas ir tas, ko Dievs par tevi domā, kā viņš tevi redz, nevis to, ko visi citi par tevi var pateikt. Mm -hmm. Eh, nu, jā. mēs neesam atbildīgi par to, ko citi no mums sagaida, vai to, ko viņi grib redzēt, vai mm. negrib redzēt mūsos. Jā, bet tas mūs ietekmē. Mm -hmm. Un, eh, man liekas, eh, nu, jā, tur tas, un ja tas, tā sieviete nav, man liekas, tā īsti, nu, stipri ar Dievu, vai, nu, iespējams tā, kā tu tagad saki, jā, ka ja viņi neapzinās to savu sievišķību un to, uh, tad uh, eh, viņa ietekmējās un viņa, viņa nu, piezemējās, kā lai pasaka, kad uh, viņa notic. Nu jā, viņa notic meliem, mm -hmm. kad par viņu saka sliktas lietas, vai ka viņai saka, nē, tu to nevari, vai tu nedrīkst tur eh, beidz sapņot, jā, mm -hmm. vēl kādas lietas, un viņa tam notic. Princesa, un viņa arī atmet, jā. Viņi arī atmet. Nu, man savā laikā kolhozā, kolhoz priekšsēdētājs teica, princese tāda atradusies. Viņam teica, jā, esmu noliku atslēgas un teica, turpmāk ārstē pats savus govs. <laughs> Tas varbūt gluži nebija uh, dievu ietekmē un, un kā dievu meitai, bet uh, jā, es pilnīgi nesajūtos slikt par to, ka es esmu princese. <laughs> jā, un ir arī tā otra galēja, ja mēs runājam, nu, no tad, tad mēs runājam, ka šis, šī identitāte, viņa ir mūsu sirdī. Meitene, princeša kleitiņā, baltās vai rozā plānā, zeķu biksītēs, laka kurpēs, uzrāpis kokā. <laughs> Vai tāpēc viņa nav princese? <laughs> Kāpēc ne? Viņa ir. Ne? <laughs> es arī Bet tā domāju. Tur darīju. atkal nāk kāds un saka, Tu esi meitene, kā tu uzvedies? Jā. Viņa ir brīva savās izpausmēs, <laughs> atkal grib nolikt pie vietas, mm. lai ir stīva. Viņa ir princese, bet viņa ir bērns, un viņa arī gribās uzkāpt kokā. Kāpēc? Nē, un pakarāties ar galvu uz leju kādā zarā uzraupoties. Bet pēc tam, kad vajadzēs palīdzēt vecstāvām ābols lasīt, tad drīkstēs kāpt kokā. <laughs> Jā. Tad nemaz neteiks, tu esi princese Tu esi brīnišķīgi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle dieva rokās. Atklāja sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsta šī raidījuma skanējumu ēterā.